Ogeita emeretzi garen edizioa. Ogeita emeretzi urte beraz, antzerkiaren maiatza antolatzen dela endaiako gazteluzar pilotarekoaren inguruan. Kasik berrogei urte berantago, festivalak bere fama bildu du. Aitor errazkin, horreli ipuze erriko etxeko kultura arduradunarekin mintzatu da, eta azken honek, horroitara zidu festival honek erriari ekartzen diona. Guretzat, uh, festival zar eta ongi instalatua da, endaian, nahiko ezaguna da, eta oinarriak ditu uh, antzerkia, musika, dantza, zirkoa uh, disiplinan eh, programatuak direlako festivalontan. Beraz, eh, bost egunez, eh, denetarik bada, karrikan, ge, gauza gehienak urrik dira, denentzat, eta nahiko momentu errikoia da, eta pesta egun batzuk, azken finan. Besta eguna, baina aldarrikapenak erabat baztertu gabe ala ere. Eta aurten ekologiari lehentasuna ematen saiatu dira, Nara Perezek, mendizolan kulturguneko arduradunak, horretara ziduen bezala. Azken urtetan gure, gure lan linea sanen dugu, izan da batez ere ere bai ekologi teknologian, eta mm, aurten berriz ere adibidez txik-txak autobus sarearekin eh, lan egiten dugu, eta proposatzen ditugu ordutegi gehiago, festivalara etortzeko eta festivaletik ba, etxera sartzeko, beraz programana adibidez aurkezten aldituzue ba, ordutegi zehatzak esanen dugu, lau autobus lineekin, eta gu ba, hori, animatzen zaituztegu etortzeko autobusez, oinez, edo autoz, baina autoz partekat zen adibidez, ez? Eta hori aparte ba elikadura adibidez, ekiparentzat, artistentzat, hemengo produktuak, sasoieko produktuak, e, ontziak bertzikatzeko eta lauko gauzak, ez? Beti egin ditzakegu gauza gehiago, baina ba hori, guretzat garrantzitsua da ikusgarrien aparte, e, antolaketan ba holako ekintzak e, sustengatzea esanen dugu. Eta normalean Endaiako gazteluzak pilotarekoaren inguruan iragaiten bada ere, hauzoetara zabaltzeko sedea dute antolatzaileak. Baien daiako zentroan gira bereziki uh, ostilaletik igandera, ordon maiatzaren hogeita lautzik hogeita seira, hori gazteluza inguruan, Baina eh, nahi dugu ere uh, festivala mugitu eta probosatu uh, eh, ekintza batzuk eta emanaldi batzuk beste auzo batzuetan. Eta horten bereziki hasiko gira mendizoran kulturgunean, auge festival moduan hasiko gira hogeita bi eta hogeita iluan. Eta antzerki gehienak urririk izanen dira, hogeita bostinguru, baina zonbait ere pagatu beharko dira, badira kasik hori, hogeita mar ikusgarri eta badira bost em, erreserbatu edota pagatu behar direla. E, beraz, baitugu bi e, ikusgarri urririk dela, direla, baina e, e, behar dugula e, publiko kopurua mugatua dela, beraz hori izanen da MDR ikusgarria e, eh, larun bat gauean eta dekonsidio de panzea lamor e, izan hor eh, azure igerilekoan, bai. beraz hor urririk da, baina e, leku guztiak hartuak baldin badira, horre ezin duzu e, e, ikusgarria ikusi ez. Eta gero badira, hiru pagatuak eh, pagatuz direla, e, mendizolanen eginen dena e, motor, e, astazkenean eta ostegunean, pepinak dodaz et, larun batean eta gizela limi igandean eta horiek e, gaztelu aretoan izanen dira. Antzerkien batzeko, irubebikoitza puntu handai erdiko marratsoa kultur puntu efe webgunean izanen duzue parada.